Okay, sweetheart, let's do the work. Okay, Liebes, lass uns the work tun. You know what I yeah. love about the work? Wisst ihr, was ich an the work liebe? It's four questions. Es sind vier Fragen. It comes here with nothing. Sie kommen hierher mit nichts. They don't even say answer me. Sie sagen noch nicht einmal beantwortet mich. They're much wiser than that. Sie sind viel weiser als das. They're questions. Sie sind Fragen. Simple. Einfach. Let's hear thoughts. Lass uns Gedanken hören. Der Gedanke mhm. ist. The thought is. Über die Sucht meines Sohnes. Mein Sohn ist süchtig. about my son's addiction. My son is an addict. Alles dreht sich bei mir über sein Leben. Everything for me turns around his life, is about his life. So let's hear what you've written. Lass uns hören, was du geschrieben hast. So many of us suffer because yeah. our children, our partners so are suffering. Uns leiden, weil, unsere weil die Kinder oder der Partner leidet. So I say today, let's take care of our own suffering. Also sage ich heute, lassen wir uns um unser eigenes Leiden kümmern. Let's begin with your suffering. Lass uns mit deinem Leiden anfangen. So begin to read. Also fang an vorzulesen. Ich erlebe viel Schmerz, weil mein Sohn süchtig ist. I experience a lot of pain because my son is an addict. Weiter habe ich nur geschrieben, hm, was ich von ihm will. Furthermore, I only wrote what I want from him. Yes, honey. Ich will, dass er sich liebt. I want that he loves himself. Ich will, dass er für sich sorgt. I want that he takes care of, him, of himself. Ich will, dass er frei ist. I want that he is free. Ich will, dass er glücklich ist. I want that he is happy. So sweetheart, how does it feel when you think the thought? Also liebes, wie fühlt es sich an, wenn du den Gedanken denkst? I want him to be happy and he's not. Ich will, dass er glücklich ist und er ist es nicht. Ja, weil er nicht Glücklich ist, bin ich auch nicht glücklich. When he is not happy, then I'm not happy either. How does it feel when you think the thought, I want him to be happy, and he's not? Wie fühlt es sich an, wenn du den Gedanken denkst, ich will, dass er glücklich ist und er ist es nicht? How does that thought feel? Wie fühlt sich der Gedanke an? Der Gedanke fühlt sich schrecklich an. The thought feels terrible. So, who would you be without this thought? Also, wer wärest du ohne diesen Gedanken? I want him to be happy. Ich will, dass er glücklich ist. Ich wäre frei vielleicht selber glücklich. I would be free and maybe happy myself. So what I'm learning from you is with the thought you're unhappy. Also was ich von dir lerne ist, mit dem Gedanken bist du unglücklich. Without the thought, you're happy. Ohne den Gedanken bist du glücklich. How can your son be the problem? Wie kann dann dein Sohn das Problem sein? I want my son to be happy. Ich will, dass mein Sohn glücklich ist. Turn it around. Kehre es um. I want me. Ich will, dass ich. Ich will, dass ich glücklich bin. I want that I am happy. Yes, work on that. Ja, arbeite daran. Das tue ich auch. I'm doing that too. Yes. when you have the thought, you feel. When you have the thought, you're not happy. Wenn du den Gedanken hast, dann bist du nicht glücklich. What does this teach your son? Was lehrt das deinen Sohn? Dass er auch nicht glücklich ist. That he is not happy himself. Yes, it teaches our children how not to be happy. Ja, es bringt unseren Kindern bei, wie man nicht glücklich ist. Read that one again. Lies das noch einmal. I want. Ich will. Ich will dass mein Sohn glücklich ist. I want that my son becomes happy. Ich will, dass er für sich sorgt. I want that he takes care of himself. So your son should take care of himself. Also dein Sohn sollte sich um sich selber für sich selber sorgen. Ja. Yes. And does he? Und tut er es? Nein. No. And how do you react when you think that thought that would argue with reality? Und wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken denkst, der sich mit, de, der, sich mit der Realität anlegt? Ich bin traurig, wütend I'm, und dann sorge ich immer für ihn selber. Then I'm sad and angry and then I take care of him. So why should he take care of himself? Warum sollte er dann für sich selber sorgen? You are the one that teaches we don't have to take care of ourselves. You'll do it. Du bist diejenige, die lehrt. Du brauchst dich gar nicht um dich selber zu sorgen, mhm. weil ich das schon mache. This is a wonderful world. You'll do it for us. Das ist eine wunderbare Welt. Du tust es für mich, für uns. Ich habe Angst, dass er es nicht tut. I'm afraid that he won't do it. So you do it. Also tust du es dann? If you stop doing it, wenn du aufhörst es zu tun, he won't do it. Dann wird er es nicht selber tun. For example, if you don't fix his food, zum Beispiel, wenn du ihm kein Essen zubereitest, he'll go hungry. Dann wird er Hunger leiden. Das geht aber noch tiefer. It, it goes further than that, deeper than that. So Diesen Schritt habe ich schon gemacht. Nochmal? Diesen Schritt habe ich schon gemacht. This step I already have done. I have Good. So which step are you in? In welchem Schritt bist du jetzt? Es auszuhalten, dass er sich mehrere Tage nicht meldet. Er versucht jetzt für sich zu sorgen. To endure that he won't um, connect with me for several days and he's trying to take care of himself now. You need him to connect with you. Du brauchst es, dass er Kontakt mit dir aufnimmt, is sich that, meldet. Is that what you want? Ist yeah. es das, was du willst? You need him to connect with you. Du brauchst es, dass er sich meldet. Is yeah. that true? Ist das nicht wahr? Yeah, that's wahr. Yes, it's true. And has he connected with you the last few days? Und hat er in den letzten Tagen sich gemeldet? Nein. No. Are you still breathing? Atmest du noch? Are you laughing? Lachst du? Ja, ich gebe mir Mühe. Yes. yes, I'm trying hard. You need him to connect with you. Is that true? Du brauchst es, dass er sich meldet. Ist das wahr? Yeah. Yes. And has he connected with you lately? Und hat er sich in letzter Zeit gemeldet? Nein. No. Are you still breathing? Atmest du noch? <laughs> ja. Yes. <laughs> you need him to connect with you. Is that true? Du brauchst es, dass er sich meldet. Ist das wahr? This is a very difficult question. Das ist eine sehr schwierige Frage. <laughs> What's the reality of it? Wie sieht die Wirklichkeit aus? Are you still alive? Lebst du noch? Ja. Yes. Und manchmal sogar gut. Sometimes even well. <laughs> How does it feel when you think that thought? Wie fühlt es sich an, wenn du diesen Gedanken denkst? I want him to connect with me and he doesn't. Ich will, dass er sich meldet und er tut es nicht. Ich mache mir Sorgen. Then I worry. Uh, ich versuche sie wegzukriegen. <laughs> I try to get rid of the worries. Thoughts just come, they have their own life. Gedanken kommen einfach, sie haben ihr eigenes Leben. So let's meet them with some understanding today. Also lass, es, lass uns ihnen mit Verständnis begegnen heute. You need him to connect. Oh, you want him to connect. How does it feel when you think that thought? Du willst, dass es sich meldet. Wie fühlt es sich an, wenn du diesen Gedanken denkst? Unklar. Unclear. Es ist ein Wunsch. Es ist ähm ich mache mir Sorgen, weil ich ihm nicht ganz vertraue. It's, ich weiß. it's a wish and I worry because I don't trust him quite all the way. Can you see a reason to drop this thought? Kannst du einen Grund sehen, diesen Gedanken fallen zu lassen? That you worship and hold so dear? Welchen du dich gewidmet hast und der dir so lieb ist? And I'm not asking you to drop the thought. Und ich fordere dich nicht auf, den Gedanken fallen zu lassen. How can you drop what you didn't make? Wie kannst du etwas fallen lassen, was du nicht erschaffen hast? Thoughts just come. Gedanken kommen einfach. How can you drop what you're not doing in the first place? Wie kannst du etwas fallen lassen, was du an erster Stelle gar nicht getan hast? So let's understand them. Also lass uns sie verstehen. Let's meet these thoughts with unconditional love. Lasst uns diesen Gedanken mit bedingungsloser Liebe begegnen. I simply ask, can you see a reason to drop the thought? Ich frage einfach nur, kannst du einen Grund sehen, den Gedanken fallen zu lassen? I want him to connect with me. Ich will, dass er sich meldet. I need him to connect with me. Ich brauche es, dass er sich bei mir meldet. He should connect with me. Er sollte sich bei mir melden. Er sollte sich nicht bei mir melden. He should not connect with me. Welcome to reality. Willkommen in der Wirklichkeit. That's reality. Das ist die Wirklichkeit. When I want my children to connect with me, wenn ich will, dass sich meine Kinder bei mir melden, it doesn't respect their path dann respektiert das nicht deren Weg. I've done this work. Ich habe diese Work gemacht. I want them to connect with whomever they want to connect with. Ich will, dass sie sich bei dem melden, bei wem immer sie sich melden wollen. They're living their path. Sie leben ihren Weg. I respect that. Ich respektiere das. I don't grab them and I say connect here. Ich ähm, grapsche sie nicht und sage, melde dich hier bei mir. I don't trust you over there. Connect here. Ich vertraue dir nicht da drüben. Melde dich hier. Sweetheart, what do you think is going to happen out there? Liebes, was denkst du, was da drüben, da draußen passiert? What do you think is going to happen to your son? Was denkst du, was deinem Sohn passieren wird? without you. Ich denke, dich. er könnte sterben. I think that he could die. Chances are he will. We all do. Wahrscheinlich ist das so. Wir tun es alle. Das habe ich jetzt nicht verstanden. I don't understand that. Well, we all die. Wir alle sterben. Yeah. What is the worst that could happen to you if he dies? Was ist das Schlimmste, was dir passieren könnte, wenn er stirbt? Isn't that what you're worried about? Ist das nicht das, worum du dich sorgst? Is that what you're worried about? Ist, ist das, worüber du dir Sorgen machst? What would happen ja. to you if he died? Was würde mit dir passieren, wenn er stirbt? Ich denke, das Leben würde für mich sehr sinnlos sein. I think that life would be um, without any, wouldn't make any sense for me anymore. And can you really know that that's true? Und kannst du wirklich wissen, dass das wahr ist? If your son died, life would not make sense to you anymore. Wenn dein Sohn sterben würde, dann hätte das Leben für dich keinen Sinn mehr. Can you really know that that's true? Kannst du wirklich wissen, dass das wahr ist? Are you going in? Geht ihr nach innen? Find that person that is dear to you, that you grab. Findet die Person, die euch lieb ist, hold. Die ihr, an, die, an die ihr klammert, die ihr festhaltet. For your own safety. Für eure eigene Sicherheit. Nein, ich kann es nicht wissen. No, I can't know it. And how do you live when you believe this? Und wie lebst du, wenn du das glaubst? Without my son, life won't make sense to me. Ohne meinen Sohn wird das Leben für mich keinen Sinn haben. Es schränkt mich sehr ein. It really limits me a lot. Who would you be without this thought? Wer wärst du ohne diesen Gedanken? ich wäre sehr frei. I would be very free. <laughs> yes, honey. Ja, liebes. Is life beginning to make sense to you? Macht das, ergibt das Leben jetzt einen Sinn für dich? Here's what happens if my son dies. Hier ist was passiert, wenn mein Sohn stirbt. I have two of them. Ich habe zwei Söhne. Life makes sense to me. das Leben ergibt einen Sinn für mich. He died, I'm alive. Er stirbt, ich lebe. That's all the sense we can make out of it. Das ist der ganze Sinn, den wir daraus ziehen können. And I'm left with these thoughts. Und ich bleibe zurück mit diesen Gedanken. That's all. Das ist alles. That's what you're left with now. Und das ist auch das, womit du jetzt dastehst. My mother's son died recently. Der Sohn meiner Mutter starb vor kurzem. This was my brother. Es war mein Bruder. She is 87 years old. Sie ist 87 Jahre alt. She's on this walker. Sie hat diese Gehhilfe. It's the day of the funeral. Es ist der Tag der Beerdigung. She did it all very well. Und sie hat es alles sehr gut ähm, bewerkstelligt. At one point she was walking across the room on this walker. Zu einem Zeitpunkt ging sie durch den Raum mit ihrer Gehhilfe. And she was just paralyzed with fear. und sie war gelähmt vor Angst. She said, I don't know what to do. I don't know what to do. Oh my God, I don't know what to do. Sie sagte, ich, sie sagte, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. What am I going to do without him? Was werde ich bloß ohne ihn tun? And I walked up behind her. I put my arms around her. Und ich, ich stellte mich hinter sie und legte meine Arme um sie. And I said, You don't ever have to know what to do, Mother. Und ich sagte, Mutter, du musst niemals wissen, was du tun sollst. You'll know what to do always when it's time. Du wirst immer wissen, was du tun sollst, wenn es an der richtigen Zeit ist. And I moved away from her so she could learn on her own. Und ich bin dann von ihr, habe mich von ihr wegbewegt, so dass sie alleine es lernen konnte. And she's holding her walker and she looked over at the chair and began to walk. Und sie hielt ihre Gehhilfe fest und sie schaute zum Stuhl herüber und fing an zu gehen. And I said, "You see, mother, you always know what to do." Und ich sagte, siehst du Mutter, du weißt immer, was du tun sollst. Life is that simple. Das Leben ist so einfach. It's not difficult. Es ist nicht schwierig. The story we're attached to, that's difficult. Die Geschichte, an der wir anhaften, das ist schwierig. Her story was like this. Ihre Geschichte lautete folgendermaßen. Parents should die before their children. Eltern sollten vor ihren Kindern sterben. It's just too painful. Es ist einfach zu schmerzhaft. Parents should die before their children, is it true? Eltern sollten vor ihren Kindern sterben, ist das wahr? It wasn't true for her. Es war nicht wahr für sie. How do you react when you believe this thought? Wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken glaubst? Paralyzed with fear. Gelähmt vor Angst. I can't survive if I lose one of my children. Ich kann nicht überleben, wenn ich eines meiner Kinder verliere. Life would have no meaning. Das Leben hätte keinen Sinn. Life has plenty of meaning. You move to the chair. Das Leben hat viel Sinn. Du bewegst dich auf den Stuhl zu. And that's what you're doing now. Und das ist, was du jetzt auch tust. With or without our children, we sit in the chair. mit oder ohne unsere Kinder. Wir sitzen im Stuhl. Until we stand. Bis dass wir aufstehen. <laughs> And we stand until we sit again. Und wir stehen, bis dass wir wieder sitzen. But the story we run. Mit dieser Geschichte, die abläuft. Let's work with that. That's the only problem. Lass uns daran arbeiten, das ist das einzigste Problem. And when we understand it, the problem stops. Und wenn wir das verstehen, dann hört das Problem auf. I, life will hold no meaning for me. Das Leben er, wird keinen Sinn für mich ergeben. What is the opposite of that? Was ist das Gegenteil davon? Das Leben hat viel Sinn. Life has a lot of meaning. Could be just as true. Das könnte genau so wahr sein. Yeah. yeah. At the funeral they had all of these pictures of my brother. Bei der Beerdigung hatten sie all diese Fotografien von meinem Bruder. They had him from a baby all the way to this 56-year-old man. Alle Bilder von Baby an bis zu dem Alter von 56. And people would say and my mother would say, "Oh, It's just too painful. I can't look. I miss him so much. Die Leute und meine Mutter würden sagen, oh, das ist einfach zu schmerzhaft. Ich kann das nicht sehen. Ich vermisse ihn so sehr. And I understand this. Und ich verstehe das. And I had the same thought. Und ich hatte denselben Gedanken. So I went to the pictures. There was my brother. Also bin ich zu den Fotos hingegangen. Hier war mein Bruder. It was so wonderful. Es war so wundervoll. There he was with his children and his wife. Da war er mit seinen Kindern, mit seiner Frau. One of the pictures, he was a little boy with a fishing pole. Auf einem Bild, da war er ein kleiner Junge mit einer Angelrute. No fish, just kein, a fishing pole. Kein Fisch, nur eine Angelrute. And then I looked at another picture just before he died. Und dann schaute ich mir noch ein anderes Bild an, was kurz bevor er starb aufgenommen wurde. And there was my brother with a fishing pole and a fish. Und da war mein Bruder drauf mit einer Angel und einem Fisch. And my thought was, if you just fish long enough, you come out with a fish. Und mein Gedanke war, wenn du einfach nur lange genug angelst, dann wirst du einen Fisch haben. He was a great teacher. Er war ein großartiger mhm. Lehrer. So I began to laugh. Also fing ich an zu lachen. And then here comes my mother, here comes my sister, here comes my family. Und dann kam da meine Mutter und da kam meine Schwester und meine Familie. We all stand there in front of my brother and have a wonderful time. Und wir standen da alle vor meinem Bruder und hatten eine wundervolle Zeit. Only an uninvestigated thought would keep me from my brother. Nur ein Gedanke, der nicht untersucht wurde, würde mich von meinem Bruder fernhalten. My brother lives here. Mein Bruder lebt hier. And those thoughts are so beautiful, they hit my heart. Und diese Gedanken sind so wunderbar, sie treffen mein Herz. And my toes and the top of my head. Von den Zehenspitzen bis zum Kopf, zum Scheitel. I need him would keep me from that experience. Aber ich brauche ihn, würde mich von diesem Erlebnis fernhalten. No mistakes in reality. Keine Fehler in der Wirklichkeit. Without you, he could die out there. Ohne dich könnte er da draußen sterben. Can you really know that that's true? Kannst du wirklich wissen, dass das wahr ist? <laughs> Nein. No. Ich kann es nicht wissen. I can't know that. How does it feel when you think that thought? Wie fühlt es sich an, wenn du diesen Gedanken denkst? Without me and connection, he could die out there, or he could just die out there. ohne mich und Verbindung zu mir könnte er da draußen sterben oder er könnte einfach da draußen sterben. How does it feel when you think that thought? Wie fühlt es sich an, wenn du diesen Gedanken denkst? Ja, ich, ich nehme da zu viel auf mich, denke ich mir. I, I put too much burden on myself. honey. Ah, Can you see a reason to drop this thought? And I'm not asking you to. Kannst du einen Grund sehen, diesen Gedanken fallen zu lassen und ich bitte dich nicht, ihn fallen zu lassen? Ja. Give me a peaceful reason to think this thought. Gib mir einen friedvollen Grund, diesen Gedanken zu denken. He could die out there. Er könnte da draußen sterben. Who would you be without this thought? Wer wärest du ohne diesen Gedanken? ich wäre glücklicher, es wäre mir viel besser. I would be happier, it would be much better. He could die out there, turn it around. Er könnte da draußen sterben, kehre es um. Er könnte da draußen nicht sterben. He could not die out there. Could be just as true. Das könnte genauso wahr sein. There's another turnaround. Es gibt noch eine Umkehrung. He could die out there, turn it around. Er könnte da draußen sterben, kehre es um. I, ich, ich könnte da draußen sterben. I could die out there. <laughs> Mentally in my son's business, it feels like death. Geistig in der Angelegenheit meines Sohnes fühlt sich wie Tod an. Ja. Yeah. Ja. Yeah. He could be doing much better out there than you're doing at home. Es könnte sein, dass es ihm da draußen viel besser geht als dir zu Hause. You're mentally addicted to living in him. Du bist geistig süchtig danach in ihm zu leben. Let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. Mein Sohn sollte nicht Suchtmittel zu sich nehmen. My son should not take any drugs sollte nicht. Is that true? Ist das wahr? There is a philosophy. da ist eine Philosophie. He should not take any drugs. Can you absolutely know that that's true? Er sollte keine Drogen nehmen. Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Ja, Tatsache ist, dass er die nimmt. Well, the fact is that he does take them. Yes. How does it feel when you think that thought? Wie fühlt es sich an, wenn du diesen Gedanken denkst? Ich kriege immer Angst, I always become dass er das nimmt. that he takes it. Ich werde den Gedanken nicht frei. Ich habe immer Angst, wenn er weggeht. I can't get rid of the thought. I'm always afraid when he goes away. Yes, honey. Es ist Gefangenschaft. Nochmal? Es also ich fühle mich immer gefangen. I feel like a prisoner. Yes. Can you see a reason to drop this thought? And I'm not asking you to drop it. Kannst du einen Grund sehen, den Gedanken fallen zu lassen? Und ich fordere dich nicht auf, ihn fallen zu lassen. Yeah. Give me a peaceful reason to keep this thought. My son should not take drugs. Gib mir einen friedvollen Grund, diesen Gedanken zu behalten. Mein Sohn sollte keine Drogen nehmen. And again, I'm not asking you to drop it. Just give me a peaceful reason to keep the thought. Und nochmals, ich bitte dich nicht ihn fallen zu lassen, gib mir einfach nur einen friedvollen Grund, ihn zu behalten. Ja, eigentlich ist das seine Angelegenheit. Well, actually it's his business. No peaceful reason. Kein friedvoller Grund. Who would you be without this thought? Wer wärst du ohne den Gedanken? Ich wäre glücklich. I would be happy. Yes. Yes. My son should not take drugs. Turn it around. Mein Sohn sollte keine Drogen nehmen. Kehre es um. Mein Sohn. Ja. Ich denke, ich auf mich soll ich das umkehren? Should I turn it around on myself? Ich sollte keine Drogen nehmen. I should not take drugs. Like using the drug, the mental drug of your son to stay unhappy. Du benutzt die, die geistige Droge yeah. deines Sohnes, um glücklich zu bleiben. Äh, nee, um unglücklich zu sein. My son should not take drugs. What is the opposite? mein Sohn sollte keine Drogen nehmen, was ist das Gegenteil? Ja, das Gegenteil ist, er sollte sie nehmen. He should take them. Welcome to reality. Willkommen in der Realität. He should take them until he doesn't. Er sollte sie nehmen, bis dass er es nicht mehr tut. My son should not take drugs. I know more than God. Mein Sohn sollte keine Drogen nehmen. Ich weiß mehr als Gott. No wonder it's so painful. Kein Wunder, dass es so schmerzhaft ist. If this were your son's only path to God. Wenn das der einzigste Weg für deinen Sohn wäre, um zu Gott zu kommen, would you step aside? <coughs> Würdest du nicht zur Seite treten? Ja, es fällt mir sehr schwer. Yes, but it's very hard for me. And in the meantime, it is what it is. Und bis dahin ist es das, was es ist. I have a daughter, and she, in her own words, was hopeless alcoholic. Ich habe eine Tochter und mit ihren eigenen Worten war sie hoffnungslos Alkoholikerin. And taking many drugs. Und sie nahm viele Drogen. I found freedom through her. <laughs> Ich habe durch sie Freiheit gefunden. I'm very grateful to her. Ich bin ihr sehr dankbar. She kept using drugs until I got free. Sie benutzte weiterhin Drogen, bis dass ich frei wurde. It was just too painful these thoughts. Diese Gedanken waren einfach zu schmerzhaft. And then one day she fell into my lap and she said, "Mother, help me." Und dann eines Tages fiel sie in meinen Schoß und sagte, Mutter, hilf mir. Would you give me the work? Würdest du bitte the work mit mir machen? And I don't know why, but that was the last of her drinking and drugging. Und ich weiß nicht warum, aber das war das letzte Mal, das war das Ende von ihrem Trinkproblem. It's as though she dealt with all of the stories that frightened her, and then the effects dropped. Es ist so, als hätte sie sich mit all den, ähm, den Wirkungen der Geschichte auseinandergesetzt und dann ist die Geschichte einfach weggefallen. These thoughts are terrifying. Diese Gedanken sind furchterregend. And if we don't know how to stop them, und wenn wir nicht wissen, wie wir sie anhalten können, drinking seems to be the only way. Dann scheint es so, dass Trinken die, die einzigste Möglichkeit ist. For some of us. Für einige von uns. And then for some of us we'll get a gun and blow our heads off. Und einige von uns werden einfach sich eine Pistole besorgen und sich in den Kopf wegschießen. We'll do anything to shut this up. Wir tun ähm, alles, um das da oben ähm, zum, zum Stillstand zu bringen. So I say, let's work with cause today, the cause of life. Also sage ich, lass uns heute mit der Ursache arbeiten, mit der Ursache von Leben. Let's work from where life begins. Lass uns da an dem Punkt anfangen zu arbeiten, wo das Leben anfängt. I ich I need my son. Ich brauche meinen Sohn. I need him to stop drinking. Ich brauche, dass er aufhört zu trinken. I need him to stop using drugs. Ich brauche, dass er aufhört, Drogen zu nehmen. That's where life begins. Das ist das, wo das Leben anfängt. Let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. Ähm, ich denke, dass er unsicher ist ich denke, dass er antriebslos ist. I think hilflos. that he is insecure and that he um, is not motivated and that he is helpless. Und willensschwach. And that he does not have a strong, that he has very will, uh, weak will, willpower. Und ich will ihn immer ermutigen, dass er das in sich ändert. And I, I would always encourage him that he change that, changes that within him. He has, what was the one? He, he has no, what was the third one? Was war das dritte, was du geschrieben hast? He can't take care of himself. Er kann sich äh, nicht äh, um sich selber kümmern. Yeah. Für sich selber sorgen. Is that true? Doch, er kann es, aber er tut's nicht. Well, he, he can do it, but he doesn't do er it. kann es sehr gut. He knows how to do it very well. He doesn't take care of himself. Er sorgt nicht für sich selbst. Can you absolutely know that that's Nein. true? Kannst du mit absoluter Sicherheit Good. wissen, dass das wahr ist? He's on Nein. his path. Er ist auf seinem Weg. Yeah. He knows the way. Er kennt den Weg. He has drugs to bring him home and you have a son to bring you home. Er hat Drogen, um ihn nach Hause zu bringen und du hast deinen Sohn, um dich nach Hause zu bringen. Yeah. Everyone on their path. Jeder auf seinem Weg. No mistake. Kein Fehler. How do you react when you think the thought, he doesn't take care of himself? Wie reagierst du, wenn du den Gedanken denkst, er sorgt nicht für sich selbst? Ich bin wütend, dass er das nicht tut, weil dann muss ich das tun. I'm angry when he doesn't do that because then I have to do it. You have to do it. Is that true? Du musst es tun. Ist das wahr? Ich tue es aber dann. I, I am, es ist nicht wahr, dass ich das tun muss. I am doing it, but it's not true that I have to do it. Good. Gut. And how does it feel when you think the thought, I have to do it? Und wie fühlt es sich an, wenn du den Gedanken denkst, ich muss es tun? Es fühlt sich sehr zwanghaft an. It feels uh, like um, compulsive. So I have to do it, turn it around. Ich muss es tun, kehre es um. Ich muss es nicht tun. I don't have to do it. Feel it. Fühl das. You do it. Why do you do it? Du tust es. Warum tust du es? What do you want from him? Was willst du von ihm? Ich will, dass es ihm besser geht. I want that um, he feels better. Ah. Oh. Has it worked so far? Hat das bisher funktioniert? <laughs> Nein. No. So maybe there's one you can work with. Turn it around. Vielleicht gibt es da etwas, woran du arbeiten kannst. Kehre es um. I want him to feel better. Ich will, dass es ihm besser geht. Ich will, dass es mir besser geht. I want that I feel better. So we really don't care about that person. Uns kümmert also wirk in Wirklichkeit nicht diese Person. We want them to feel better because then we feel better. Wir wollen, dass es denen besser geht, weil es uns dann besser geht. Can you find it? Könnt ihr das finden? I don't want my child to die because then I won't have a purpose. Ich will nicht, dass mein Kind stirbt, weil ich dann keinen Lebenssinn mehr habe. Our children cannot even die with permission. Unsere Kinder können noch nicht einmal ohne Erlaubnis sterben. Just like they can't even live without our permission. genauso wie sie noch nicht mal ohne unsere Erlaubnis leben können. And we wonder why they want to get away from us. Und dann fragen wir uns, warum sie von uns weg wollen. So I suggest next time you talk to him, you tell him the truth. Ich würde also vorschlagen, wenn du das nächste Mal mit ihm redest, dann sag ihm die Wahrheit. I want you to take care of yourself because I'm happier that way. Ich hätte gerne, dass du für dich sorgst, weil ich nämlich dann glücklicher bin. And I want you, I don't want you to die because I'm very worried about me. Und ich will nicht, dass du stirbst, weil ich mache mir große Sorgen um mich. ja? And we wonder why we're confused. Und dann wundern wir uns, warum wir verwirrt sind. Unconditional love looks like this. Bedingungslose Liebe sieht so aus. Sweetheart, you can die when it's time. Liebes, du kannst sterben, wenn es an der Zeit ist. <laughs> I've decided. Ich habe das entschieden. <laughs> It's like that. Es ist so. so sweetheart, let's turn it around. Liebes turn around number five. Lass uns das umdrehen. Lass uns Nummer 5 umdrehen. I am. Ich bin. Ich will, dass ich nicht antriebslos bin. I want that I'm not unmotivated. Yes. Ich will, dass ich nicht hilf hilflos bin. I want that I'm not helpless. Yes, sweetheart. Ich will, dass ich nicht willensschwach I want that I don't have weak willpower. Yes, honey. Yes. With or without our children. Mit oder ohne unsere Kinder. This leaves us as an example of peace. Das lässt uns als Beispiel mhm. für Frieden zurück. And it feels more comfortable within us. Und das fühlt sich für uns angenehmer an. And the next one. Und das nächste. Und das sechste ist, was ich mit ihm nicht erleben möchte. Number six is what I don't want to experience with him. Ja, ich habe da geschrieben, ich möchte nicht mit ihm seine Rückfälle erleben. What I wrote is that I don't want to experience with him when he falls back into addiction. I'm willing. Ich bin bereit. Ich bin bereit mit meinem Sohn seine Rückfälle erleben. I'm willing to experience my son falling back into addiction. Yes, and if it's still painful, then it shows you what work is left. Ja, und wenn das immer noch schmerzhaft ist, dann zeigt es dir, welche Arbeit noch über ist. Ja. I look forward to. Ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, mit ihm seine Rückfälle erleben zu dürfen. Ich freue mich darauf, seine Hilflosigkeit erleben zu dürfen. I look forward to experiencing him falling back into addiction and I look forward to experiencing him being helpless. Yes, sweetheart. So close your eyes. Also schließ mal deine Augen. And picture him helpless somewhere. Und stell dir mal vor, wie er irgendwo hilflos ist. Do you have a picture of him? Ähm, hast du ein Bild von ihm? Yeah. Okay, close your eyes. Schließ deine Augen. Now look at him just for a moment without that story. Jetzt schau ihn mal an, nur für einen Moment ohne diese Geschichte. Look at his eyes, look at his face. Schau seine Augen an, sein Gesicht. Just for a moment without your story. Nur für einen Moment ohne deine Geschichte. What do you see? Was ich, siehst du? Ich habe zwei Bilder und ähm, das gute Bild ähm, dominiert. I ähm. have two pictures and the good picture is dominating. Ich sehe ihn auch mit vieler Kraft und mit Lebensfreude. I see him with a lot of power and joy for life. Now look at the other picture. Und jetzt schau dir das andere Bild an. See him without your story, without the story of he is helpless. Seh ihn ohne deine Geschichte, ohne die Geschichte, dass er hilflos ist. Just look at him. Schau ihn einfach nur an. What do you see? Was siehst du? Ich sehe, dass er voller Kraft ist und dass er ein starker Mann ist dass er für sich, für sich, dass er seinen Weg gehen kann. I see that he is full of power, that he is a strong man, and that he can go on his path, yes. that he can walk on his path. He's helpless. Is it true? Er ist hilflos. Ist das wahr? Can you really know that Nein. that's true? Kannst du wirklich wissen, dass das wahr ist? Ich kann es nicht wissen. I can't know it. He's helpless. Turn it around. Er ist hilflos. Kehre es um. Ich bin hilflos. I am helpless. Yes. Work with that. Ja, arbeite daran. <laughs> Very nice work. Sehr äh, schöne Work. Nice to sit with you, Mother. Es ist schön, mit dir zu sitzen, Mutter. We have the same path. Wir Danke. haben denselben <laughs> Weg. Yeah. I used to have the thought, she's going to kill someone in that car I bought her. Ich, hatte, ich pflegte den Gedanken zu haben, sie wird jemand töten mit diesem Auto, welches ich ihr gekauft hatte. And my body would shake like a bomb hit it. Und mein Körper zitterte dann, als wenn eine Bombe ihn getroffen hätte. And I would just, sweetheart, can you really know that that's true? Und ich würde dann nur sagen, Liebling, kannst du wirklich wissen, dass das wahr ist? This work was alive. Diese Work war lebendig. And it prepared me for when she came home, if she came home. Und sie bereitete mich für den Moment vor, wo sie nach Hause kam, falls sie nach Hause it, kommen würde. It prepared me to meet her with unconditional love, without a requirement sie bereitete mich darauf vor, ihr mit bedingungsloser Bege äh, Liebe zu begegnen, ohne Voraussetzungen. And sometimes she would let me touch her. Und manchmal ließ sie es zu, dass ich sie berührte. And with our history, that was a great gift. Und mit, dem, mit der Vergangenheit, die wir hatten, war das ein großes Geschenk. How do I treat her when I think the thought she should stop drinking? Wie behandle ich sie, wenn ich denke, sie sollte aufhören zu trinken? My history was fear. In meiner Vergangenheit war das Angst. So I treated her like that, like this in my also, mind. Also behandelte ich sie so wie das in meinem Geist. You shouldn't drink. You're killing me. Du solltest nicht trinken. Du tötest mich. No wonder she drank. Kein Wunder, dass sie getrunken hat. So, family, what are you realizing in the presence of this amazing woman? Ich glaube, dass dein Sohn es für dich tut, dass er I believe that your son is doing it for you. Dass er deine Ängste, deinen Druck, deine Hilflosigkeit spürt. That he feels your fear, your pressure and your helplessness. Und dass er diese Drogen nimmt, ähm, für dich eigentlich. And that he is actually taking these drugs for you. Das ist alles. That's all. Isn't everything for you? Ist nicht alles für dich? Isn't that why you want them to stay alive for you? Ist das nicht auch der Grund, warum ihr wollt, dass sie lebendig bleiben für euch? I can hear that. Ich kann das hören. Yes. What are you realizing? Was erkennt ihr? I love that we all have the perfect children. Ich liebe es, dass wir alle die perfekten Kinder haben. The perfect parents, the perfect partners. Die perfekten Eltern, die perfekten Partner. Um, there's a question coming to myself. Das ist eine Frage, die, die für mich auftaucht. Um, when I realize some, somebody else suffering wenn ich erkenne, dass jemand anders leidet? Um, is it always a sign that I'm in his business because ist das immer ein Zeichen dafür, dass ich in seiner Angelegenheit bin? Or is there as well a possibility of compassion? Oder äh, gibt es da auch die Möglichkeit von Mitgefühl? What's an example? Was um, ist ein Beispiel dafür? Yes, um, um, experience the work with this woman. Als ich die Work mit dieser Frau miterlebt habe. Um, I was really experiencing that um, she's treating herself in a bad way. Da habe ich wirklich erfahren, dass sie sich selber auf eine schlechte Art und Weise behandelt, dass sie leidet. And what I was feeling was um, a kind of identification. Und was ich gefühlt habe, war eine Art Identifizierung. And this makes me sad in a way. Und das macht mich auf eine Art sehr traurig. Because um, you think you know what she's feeling weil du denkst, dass du weißt, was sie fühlt. Und deine Geschichte darüber, was du denkst, was sie fühlt, ist das, was du fühlst. And we say we're feeling her feelings. Und wir sagen mhm. dann, wir fühlen ihre Gefühle. This was the process I'm, I was thinking about. It's only my Good. business or um, das war der Prozess, über den ich nachgedacht habe. Ist es nur meine Angelegenheit? Or is there a possibility that I see oh, she's suffering and I just be compassionate with it because Oder I could imagine it would be maybe similar to my experiences. Oder ist es auch möglich, oh, jetzt habe ich es verloren, nochmal? Um, <laughs> that is possible, that is identification. Ist es möglich, but, dass es eine Identifizierung ist? But maybe it's similar to my experience, so aber vielleicht, ist es ja, aber vielleicht ist es ja ähnlich zu meiner Erfahrung und deswegen äh, habe ich dann Mitgefühl. What is identification but a story? Was ist denn Identifizierung außer einer Geschichte? Mm. Got it? Verstehst du? Mm. What I wonder is, is it when I'm I feel compassion or uh, um, sad in this way, is it always a sign that I have to do the work or Was ich mich frage ist, wenn ich mich mm. traurig fühle oder Mitgefühl habe auf diese Weise, ist das dann immer ein Zeichen dafür, dass ich the work machen muss? No one has to do the work. <clears throat> Niemand muss die, the work machen. But there's no choice. Aber da ist keine Wahl. You attach to the story and you feel it. Du hältst an der Geschichte fest und du fühlst es. Or you investigate. Oder du untersuchst. Mm. So If it hurts, also wenn es weh tut, you may set yourself free, wake yourself up. Dann möchtest du dich vielleicht selber befreien, dich selber aufwecken. Or if it just kind of is stressful, a little. Aber wenn das nur so ein bisschen äh, voller Stress ist, so wenig. And you know the power of truth and freedom, you may want to use the four questions anyway. und du kennst die, die Kraft von äh, Wahrheit und Frieden, dann mag es sein, dass du vielleicht trotzdem die vier Fragen benutzen möchtest. As we as mind meets itself with these questions, wenn der Verstand sich selber begegnet mit diesen vier Fragen, it begins to fall in love with itself. Dann fängt er an, sich in sich selbst zu verlieben. And nothing apparently outside of it can compete with that freedom and that joy. Und nichts, was scheinbar außerhalb von dem ist, kann mit dieser Freiheit und dieser Freude konkurrieren. Until it does. Bis dass es es tut. And if it's stressful, und wenn es Stress bereitet, mind can meet itself through the question. Dann kann der Verstand sich selber durch die vier Fragen begegnen. So as it investigates itself, its own thinking. Also während er sich selber untersucht, sein eigenes Denken. Eventually it can't think anything that it doesn't love or understand. Und äh, schließlich kommt er dahin, dass er nichts denken kann, welches er nicht lieben oder verstehen kann. And because there are no new thoughts, they're all recycled. Und weil es keine neuen Gedanken gibt, weil sie alle wiederverwertet, recycelt sind. Have you heard a new thought here today? Oder habt ihr heute einen neuen Gedanken hier gehört? Every country I go to, in every language, no new thoughts. Jedes Land, wo ich hingehe, in jeder Sprache keine neuen Gedanken. All recycled. Alle wiederverwertet. But only for millennia aber nur seit Millionen von Jahren. So as I make friends with this, what could you say that I could argue with? Also wenn ich, mit wenn ich Freundschaft mit dem schließe, was könntest du dann sagen, womit ich mich anlegen würde, streiten würde? But if I have a thought I try to avoid, aber wenn ich einen Gedanken habe, den ich versuche zu vermeiden, I don't want to think that. That's, that's, I don't want to think that ich will das nicht denken, then when I meet you, wenn ich dir dann begegne, you can say what I don't want to think. Dann könntest du das sagen, was ich nicht denken will. I don't look at it here, but here you are bringing it to me. Ich schaue mir das da oben nicht an, aber da bist du dann und bringst es zu mir. So because I try to shut it up here, now I'm going to try to shut you up. Und weil ich versuche, da oben den Mund zu verbieten, versuche ich jetzt dir den Mund zu verbieten, also dich zum Stillsein zu bringen. und wenn du damit fortfährst, das zu sagen, was ich nicht denken will, Dann haben wir Krieg. War here, war there. Krieg hier, Krieg da. Und wenn du damit fortfährst zu sagen, was ich äh, nicht denken will, dann werde ich dich verlassen. But I can't leave this. Everywhere I go, there it is. Aber äh, ich kann das nicht verlassen, egal wo ich hingehe, hier ist es. Thank you, sweetheart. And I have to tell you, if I see someone suffering, und ich muss dir sagen, wenn ich jemand sehe, der leidet, I don't care if it's a story or not. I'm going to walk over and put my arm around dann ist es mir egal, ob es eine Geschichte ist oder nicht. Ich werde zu ihm hingehen und meine Arme um denjenigen legen. And offer help for my sake. Und Hilfe anbieten um meinetwillen. I like me when I do that. Ich mag mich, wenn ich das tue. I don't care if the whole world's projected. Es ist mir egal, ob die, wenn die, ganz, ob die ganze Welt projiziert ist. I'm loving this dream. Ich liebe diesen Traum. Yeah.